Devintas skirsnis Kai smarkiais kūjo smūgiais jam buvo kniedėjimas ant sprando geležinis ankaklis, jis verkė, ašaros įsmaugė, kliudė jam kalbėti ir tik protarpiais jis te ištardavo. Aš buvau medžių genėtojas Faverolyje. Paskui vis teberaudodamas, septynis sykius jis pakėlė savo dešinę ranką, kas kart ją vis žemiau nuleisdamas, tarytum paliesdamas septynės vaikų galvutės – ir iš jo gesto buvo galima spėti, kad tasai nusikaltimas, už kurį jis nubaustas, buvo padarytas norint aprengti ir pavalgydinti septynetą mažų vaikų. Jis buvo išgabentas į Tuloną. Vežė į ten 27 dienas vežėčiom su grandinė prie kaklo. Tulone aprengė raudoną kalinio striukę. Visa tai, kas anksčiau sudarė jo gyvenimą, nustojo egzistavę net patsai jo vardas. Jis net nebebuvo dabar Žanas Valžanas – jis tapo 24601 numeriu. Kas atsitiko jo seseriai? Kas atsitiko septynetų jos vaikų? Kas kam darbo? Kas atsitiktų sauja jauno medelio lapų, jei pakirstum jo šaknis? Sena istorija. Šios vargšiais gyvos būtybės, šie dievo sutverimai dabar paliko be paramos, be globėjo ir prieglaudos – Jis įsklaidė, kur akis veda, kas žino, kur būtent. Gal kiekvienas patraukė savo keliu ir pamažu pasinėrė šaltame rūke, kuris praryja vienišus lėkimus, dengo nikiuose patamsiuose, kur nikiame žmonių giminės kelyje vienas po kito dingsta tie nelaimingieji. Jie pleido gimtasias vietas. Jų tėviškės varpinė užmiršo juos. Jų pačių lauko ežiaus užmiršo juos. Keliarius metus išgyvenęs katargoje – Pats Žanas Valžanas jos užmiršo. Jo širdyje, kur anksčiau buvo žaizda, dabar paliko randas. Štai ir viskas. Per tą laiką, kurį Žanas Valžanas iškalėjo tulone, tiek vieną kartą jis te išgirdo apie seserį. Mandink tai buvo apie ketvirtų jo nelaisvės metų pabaigą. Jau nebežinau, kuriuo keliu jį pasiekė šitą žinę. Vienas jo krašto žmogus, juos anksčiau pažinęs, buvo matęs jo seserį. Ji gyveno Paryžiuje, vargingoj Žendro gatvėje netoli Sen Sulpeso bažnyčios. Prie jos bebuvo likęs tik tai vienas vaikas berniukas pats mažasis. Kas nutiko šešitui kitų? Galbūt ne jį pati nebežinojo. Kiekvieną rytą eidavo į spaustuvę savo gatvėje numeris trečias, kuri buvo lankstytoja ir brošiuruotoja. Darbe reikėjo būti 6 valandą ryto, žiemą gerokai prieš šventant, spaustuvės namuose buvo mokykla, į kurią jį atvesdavo savo mažą septyniarių metų berniuką. Tačiau į spaustuvę reikėdavo ateiti šešiomis, o mokyklą atidarydavo tik tai septyniomis, todėl vaikui reikėdavo laukti kieme ištisą valandą, kol atidarys mokyklą. Ištisą valandą žiemą, naktį, šaltyje. Berniukui neleisdavo įeiti į spaustuvę, jis kliudas dirbti – Rytą įdami pro šalį darbininkai matydavo vargšą mažiulį, sėdinti stačiai ant gatvės grindinio, miego pjaunama, dažnai užmėgusi tamsoje, susigūžusi ir palinkusi ant savo kraitelis. Kai lydavo senutė vartininkė, jo pasigailėdavo, pasimdavo į savo kamarėlę, kur stovėjo tik tai prasta lovutė, ratelis verpti ir dvi medinės kėdės, ir mažiulis tenai miegodavo kamputyje, glausdamasis prie katės, kad nebūtų taip šalta. Septyniomis mokyklą atidarydavo ir jis galėdavo įeiti. Štai ką pranešė Žanui Valžanui. Šioji žinia jam buvo tarytum žaibo tvykstilėjimas, tarytum langas taiga atsivėręs, leidęs jam išvysti tuos, kuriuos jis kažkada mylėjo ir vėl užsidaręs. Daugiau jis nieko apie juos negirdėjo, niekomet nieko. Jokia žinia apie juos daugiau jo nebepasiekė, jis niekomet jų nebematė, niekomet su jais nebesusidūrė, ir šioje skausmingoje istorijoje mes su jais daugiau nebesusitiksime. Tų pačių ketvirtųjų metų gale Žanui Valžanui atėjo eilė bėgti iš kalėjimo. Draugai jam padėjo pagal šios nelinksmos vietos paprotį. Jis išbėgo. Dvi dienas klaidžiojo po laukus laisvėje, jai galima vadinti laisvų žmogų, kuris yra vejamas, kuris kiekvieną akimirką grežiojasi, verpa nuo mažiausio šlamesio, visko bijo – dūmų iš kamino, žmogaus einančio pro šalį, lojančio šuns, šuoliais lekiančio arklio, varpinėje mušančio laikrodžio, bijo dienos, nes tada šviesu, bijo nakties, nes tada tamsu, bijo kelio, tako, krūmo, bijo užmigti. Antros dienos vakarą jis įkliuvo. 36 valandas nieko nebuvo nei valgęs, nei gėręs. Už šį nusikaltimą laivyno teismas jam trejais metais prailgino bausmę, susidarė aštuoneri metai. Šeštaisiais metais vėl jam atėjo įlė bėgti, jis vėl tuo pasinaudojo, tačiau bėgimas nepavyko. Jo pasigedo per patikrinimą. Patranko šūviu davė ženklą ir naktį patrulis jį rado pasislėpusi po vieno statmo laivo skiauterę. Jis nenorėjo pasiduoti kalėjimo sargybai, kurį jį sučiupo. Pabėgimas ir pasipriešinimas. Šis nusikaltimas numatytas specialaus kodekso straipsnio, jo bausmę padidino penkeriais metais ir be to Dviejus metus jam reikėjo nešioti dvigubą grandinę – 13 metų. Dešimtaisiais metais vėl jam atėjo eilė ir jis vėl pasinaudojo. Ir šį kartą negeriau pasisekė. Dar treji metai už tą naują pasikesinimą – 16 metų. Pagaliau rodos 13 metais jis paskutinį kartą mėgino pabėgti, tačiau jį sugavo jau po keturių valandų. Treji metai už tas keturias valandas – 19 metų. 1815 m. spalio mėnesį jį paleido, o patekęs į ten jis buvo 1796 metais už tai, kad išmušė langą ir pasiėmė kepaliuką duonos. Truputį nukrypsime į šalį, tyrinėdamas baudžiamosios teisės klausimus ir pasmerkimą įstatymo vardu. Šios knygos autorius antrą kartą susiduria su duonos vogimu, kai priežastim – nuvedančią žmogų į pragaištį. Klodas G. pavogė duonos kepalą. Žanas Valžanas pavogė duonos kepalą. Klodas G. to paties pavadinimo Jugo apysakos 1834 herojus. Joje duoti pirmi Žano Valžano istorijos apmatai. Anglijos statistika rodo, kad iš penkių vagysčių Londone keturių tiesioginė priežastis yra badas. Žanas Valžanas įžengė į kalėjimą, rauduodamas ir drebėdamas. Išėjo iš kalėjimo bejingas. Įžengė ten nevilties sugniuždytas, išėjo iš ten niurus. Kas įvyko šitoje sieloje? Nevilties gelmės. Pasistengsime šitai nusakyti. Visuomenė privalo įsižiūrėti šitokius reiškinius, nes ji pati juos sukuria. Tai buvo, kaip jau sakėme, tamsų žmogus – tačiau jis nebuvo kvailas, jame švietė įgimto proto žiburėlis. Nelaimė, kuri taip saviškai apšviečia žmogų, tą jame rusenusią ugnelę įputė. Lasda mušamas grandinių, karcerio, sunkaus darbo alsienamas, kepinančiaus saulės kamuojamas, gulėdamas kietame lentinėme kalinių guolyje, jis pažvelgė į savo sąžinę ir pradėjo samprotauti. Jis padarė save teisėjų. Pirmiausia, teisė pat save. Jis sutiko, kad nėra visiškai nekaltai nubaustas. Prisipažino, kad padarė smerktiną smurto darbą, kad reikėjo paprašyti, gal ir būtų gavęs tą kepaliuką, kad šiaip ar taip, geriau būtų buvę palaukti, kol jam tą kepaliuką būtų davęs kas iš pasigailėjimo arba už darbą, kad vis dėlto žodžiai, ar gali žmogus laukti, kada jis alkanas, nėra tokia tiesa, kurią jau nebūtų galima niemaž prieštarauti. Kad pirma, Labai jau retai žmogus tikra to žodžio prasme miršta badu, o antra, laimė ar nelaimė, žmogus taip sutvertas, jog ilgai ir daug, morališkai ir fiziškai gali kentėti nemirdamas. Kad vadinasi, reikėjo tik daugiau kantrybės, kad tai būtų buvę geriau ir tiems vargšams vaikučiams, kad jis pasigailėtinas menkas žmogelis padarė beprotišką poelgį, griebė už gerklės visuomeniai, įsivaizdavęs, jog vagystė gali išgelbėti iš skurdo kad šiaip ar taip išeitis, kuri veda iš skurdo į negarbę, bloga išeitis. Žodžiu, jis sutiko, jog pasielgė neteisingai. Paskui save paklausė. Ar jis vienas kalta šioje nelemtoje istorijoje? Ar visų pirma, nėra labai svarbi ta aplinkybė, kad jis darbininkas liko be darbo, kad jis darbštų žmogus liko be duonos kasnių? Paskui, ar ne per žiauri ir ner per didelė buvo bausmė žmogui, kuris atvirai prisipažino padaręs tą nusikaltimą. Ar įstatymas taip žiaurė jį nubausdamas nepadarė didesnės klaidos už tą, kurią padarė kaltininkas savo veiksmu? Ar viena iš svarstyklių lėkščių nesvyra žemyn ir kaip tik ten, kurios guli atpirkimas? Ar toji pernelik didelė bausmė nepanaikina nusikaltimo ir ar šita persvara nepakeičia visos dalykų padėties? ar baudžiamoji valdžia padariusi tokią kaltę, neturi stoti nubaustojo vieton, ar kaltininkas nevirsta auka, debitorius kreditorium, ir ar teisė nestoja už tą, kuris ją sulaužė. Ir pagaliau, ar ta bausmė, kurią pasunkino keli kalinimo laiko pailginimai, užmėginimus pabėgti, nevirto savotiškų pasikesinimų stipresnio prieš silpnesnį, visuomenės nusikaltimų prieš individą – nusikaltimu, pasikartojančiu kiekvieną dieną nusikaltimu, trukusiu 19 metų. Jis paklausė save, ar žmonių visuomenė gali turėti teisę versti savo narius kentėti, pirma, dėl jos pačios kvailo nerūpestingumo, ir antra, dėl jos negailestingo atsargumo, ir laikyti vargšą žmogų amžinai spraustą varštuose tarp stokos ir perdėjimo, tarp darbo stokos ir bausmės perdėjimo. Ar nėra baisinga, kad visuomenė taip elgesi kaip tik su tai savo nariais, kurie atsitiktinai yra labiausiai nuskriausti gyvenimo gerybių paskirstimo atžvilgių ir todėl labiausiai reikalingi pagailos. Iškėlęs ir sprendė šios klausimus, jis teisė visuomenę ir ją pasmerkė. Jis nusprendė, kad jį verta jo nepykantos. Jis laikė ją atsakingą už savo likimą, ir tarė savo, kad galbūt kada nors nesviruodamas pareikalaus iš jos ataskaitos. Jis pareiškė savo pačiam, kad tarp tos kreudos, kuriais padarė, ir tarp tos kreudos, kuri jam padaryta, nėra pusiausviros. Pagaliau prie išvada, kad jam uždėtoji bausmė, jei ir nėra neteisėta, tai tikrų tikriausiai neteisinga. Pyktis gali būti beprotiškas ir aklas. Ješirsti galima be pagrindo – Tačiau pasipiktinimas visuomet yra vienaip ar kitaip pagrįsta žmogaus viduje. Žanas Valžanas jautėsi pasipiktinęs. Betogi, žmonių visuomenė jam buvo padariusi tik blogą. Jis visą laiką matė tik tą jos rūstų į veidą, kurį jį vadina savo teisingumu ir kurį parodo tik tiems, kuriems smogia. Žmonės jį tik skaudino. Kiekvienas sąlytis su jais jam buvo smūgis. Nuo pat vaikystės dienų, nuo to laiko, kai neteko motinos sesers, Niekuomet ne vieno karto jis negirdėjo meilaus žodžio, nesutiko bičiuliško žvilgsnio, kentėdamas vieną skausmą po kito, jis pamažu priejo įsitikinimą, jog gyvenimas yra karas ir jog tame kare jis yra nugalėtųjų pusėje. Jo vienintelis ginklas buvo nepykanta. Jis nutarė tą ginklą išgalasti katurgoje ir įsinešti jį, išeidamas iš jos. Tulone buvo kalinių mokykla išlaikoma brolių ignorantinų kurioje jie mokė pačių reikalingiausių dalykų nelaiminguosius pareiškusius norą mokytis. Žanas Valašanas buvo jų tarpe. Jis pradėjo lankyti mokyklą būdamas 40 metų ir išmoko skaityti, rašyti, skaičiuoti. Jis jautė, kad ugdydama savo protą, kartu ugdo savo nepykantą. Kartai švietimas ir žinios gali pasitarnauti blogio galiai padidinti. Liūdna apie tai kalbėti, tačiau padaręs teismą visuomeniai, savo nelaimės kaltininkiai, jis taip pat teisė ir apvaizda sukūrusią tą visuomenę. Jis pasmerkė ir ją. Taigi per 19 vergijos ir kančių metų ši siela kartu pakilo ir nusmuko. Iš vienos pusės ją įsiskverbė šviesa, o iš kitos tamsa. Kaip matėme, Žanas Valžanas iš prigimties nebuvo blogas žmogus. Kai pateko į katurgą, jis dar tebe buvo geras. Tenai jis pasmerkė visuomenę ir pajuto, kad darusi piktas. Jis ten pasmerkė apvaizdą ir pajuto, kad darusi bedievis. Šioje vietoje mes būtinai turime truputį susimastyti. Ar gali žmogaus prigimtis šitaip iš pagrindų ir visiškai pasikeisti? Ar gali žmogus, kurį Dievas sutvėrė gerą, pasidaryti blogas dėl kito žmogaus kaltės? Ar gali siela visiškai pasikeisti likimo įtakoje ir pasidaryti bloga, jeigu žmogaus likimas yra blogas? Ar gali širdis, nepakeliamos nelaimės legiama, deformuotis ir susirikti neišgydomų negalavimų, panašiai kaip deformuojasi stuburas nuo pernelyg žemų skliautų? Ar nėra kiekvieno žmogaus sieloje, o ypač ar nebuvo Žano Valžano sieloje tos pirmykštės kibirkšties, to dieviškojo prado, kuris netrūnyja šiame pasaulyje ir yra nemirtingas aname pasaulyje, ir kurį gėris gali išugdyti, žiepti, įkurti, uždegti ir paversti spindulingų žiūrėjimų, o blogis niekomet negali visiškai užgesinti. Tai svarbus ir neištirti klausimai, ir reikia pasakyti, kad į pastarąjį iš jų greičiausiai nesviruodamas būtų atsakęs ne, kiekvienas fiziologas pamatęs tulone šį katurgininką, kuris polsio valandomis, mąstymo valandomis – Jis įbrukęs į kišenę grandinės dalį, kad toji nesivilktų, susidėjęs ant krūtinės rankas, sėdėdavo ant kokio nors laivo suktuvo dalbos, niūrus rimtas, tėlus ir mintise paskendęs, įstatymų parijas piktai žiūrintis į žmogų, civilizacijos atstumtasis, rūščiai žiūrintis į dangų. Tai be abejo, ir mes visai nenorime šito slėpti. Stebėtojas fiziologas čia būtų konstatavęs neišgydomą ligą – Rasi būtų pasigailėję šio ligonio, suluošinto dėl įstatymo kaltės, bet net nebūtų pamėginęs jo gydyti. Jis būtų nukreipęs savo žvilgsnį nuo prarajų atsivėrusių šioje sieloje ir kaip dantė nuo pragaro vartų būtų ištrynęs iš šios egzistencijos žodį, kurį Dievo pirštas vis dėlto įrašo kiekvieno žmogaus kaktoje žodį viltis. Ar pačiam Žanui Valžanui jo sielos būsena, kurią mes pamėginome išanalizuoti, taip pat buvo visiškai aiški, kaip ji galbūt ir aiški šios knygos skaitytojui po mūsų mėginimų ją nušviesti. Ar Žanas Valžanas ryškiai matė tuos elementus, kurie sudarė jo moralinį lygą tuo metu, kai jie buvo jau susiformavę ir tuo metu, kai jie dar tik formavusi. Ar galėjo šis netašytas ir neraštingas žmogus aiškiai įsisamoninti nuoseklę minčių kaitą, žingsnis po žingsnio jam padėjusią iškelti ir nusileisti lygiai tų niurių vaizdinių, kurie jau tiek metų sudarė jo proto vidinį horizontą. Ar jis nuvokė, kas buvo įvykę jo sieloje ir kas joje plasdėjo? Šito mes nedrįstame tvirtinti. Dar daugiau, mes netikime šituo. Žanas Valžanas buvo pernelyg tamsus, ir net po visų jo patirtų nelaimių ir širdėlų, daug kas jam pačiam jau liko miglota. Būdavo momentų, kada jis pats negalėdavo kaip reikiant susigaudyti, ką jaučia. Žanas Valžanas gyveno patamsiuose, kentėjo patamsiuose, neapkentė patamsiuose. Galima būtų pasakyti, kad iš anksto neapkentė visų ir visko. Ir jis linko šioje tamsoje, apgraibomis susirasdamas kelią, tarytum neregys ar svajotojas. Tačiau protarpiais, dėl išorinių ar išvidinių priežasčių – Ji ištikdavo pykčio arba skausmo priepolis, staigus kažkokios šmėkliško šviesos tvykstelėjimas nušviesdavo visą jo sielą ir nelemtame šio šviesos atspindyje netikėtai atsiverdavo iš visų pusių kraupus jo likimo paveikslai ir klaikiaus prarajos. Tvykstelėjimui užgesus vėl įsiviešpataudavo tamsa. Kasgi tai buvo? Jis pats nebežinodavo. Tokios bausmės, kuriuose vyrauja negailestingumas bukinantis protą, turi tą ypatybę, kad jos po truputį pakeičia žmogų, kažkokia absurdiška transfiguracija paverčia jį laukiniu žvėrimi. Kartais plėšriu žvėrimi. Vien tik tai Žano Valžano mėginimai pabėgti, nuoseklus ir atkaklus, pakankamai aiškiai byloja apie keistą įstatymo poveikį žmogaus sielai. Žanas Valžanas buvo pasiruošęs kartoti tuos mėginimus, tokius tuščius ir beprotiškus tiek sykių, kiek pasitaikys progų, nekimirkaus negalvodamas nei apie padarinius, nei apie buvusį patyrimą. Jis bėgdavo be to dairos, kai bėga vilkas taiga pastebėjęs, kad jo narvas sadaras. Instinktas jam sakydavo, bėg, protas jam būtų pasakęs pasilik. Tačiau prieš tokią stiprią pagundą protas pasuodavo, pasilikdavo tik instinktas, veikdavo tik tai žvėris – naujo žiaurios bausmės, kurias jis turėdavo pakelti, kai vėl jį sugaudavo, tik dar labiau jį suglumindavo. Nereikia išleisti iš akių tos aplinkybės, kad Žanas Valžanas turėjo tokią didelę fizinę jėgą, jog ne vienas katurgos gyventojas šiuo atžvilgiu negalėjo su juo susilyginti. Per sunkiausius darbus, leidžiant lyną arba sukant laivo suktuvą, Žanas Valžanas atstodavo keturis vyrus. Kartais jis pakeldavo ir išlaikydavo ant nugaros didžiulius svorius – ir atsitikus reikalui pavaduodavo tą instrumentą, kuris dabar vadinamas keltuvu, o seniau orgeiliu, ir iš kurio, pasakysime, probėgšmiais yra kilęs Montorgeilio gatvės netoli Paryžiaus galių pavadinimas. Draugai jį praminė Žanu keltuvu. Kartą, remontuojant Tulono rotušiais balkoną, viena iš nuostabių piužė karetidžių, laikančių tą balkoną, atitrūko nuo sienos ir vos nenuvirto – Žanas Valažanas, kuris atsitiktinai ten buvo, parėmė pečių karetidę ir įstovėjo šitaip, kol atvyko darbininkai. Jo vikrumas pranoko net jo jėgą. Kai kurie katorgininkai, nuolat svajodami apie pabėgimą, nuolatos lavindamiesi, stačiai meniškai išmoksta derinti jėgą su vikrumu. Tai raumenų valdymo mokslas. Tai paslaptingas statikos menas, kiekvieną dieną tobulinamas kalinių, kuriems žinai pavydį vabžiams ir paukščiams – užlipti stačią sieną, rasti atramus tašką ten, kur vos vos galima įžiūrėti maželytę kauprelę, Žanui Valžanui būdavo gyvi niekai. Įsikibęs į sienos kampą, įtempęs nugaros į rankų raumenis, alkūnėmis ir kulnimis kabindamasis už akmens žiauperėlių, lyg kokių burtų dėka jis įkopdavo į ketvirtą aukštą. Kartais šitaip užsikardavo net lygi kalėjimo stogo. Kalbėdavo jis mažai, niekomet nesijuokdavo, Reikėdavo nepaprasto sielo sukretimo, kad jis vieną ar du kartus per metus nusikvatotų kraupių katurgininko juoku, panašių į demono juoko aidą. Jo išvaizda buvo tokia, likis nuolat žiūrėtų į kažką šiurpaus. Tikrai, jis buvo apsėstas savo minčių. Pro lygūstų nepilnai įsivyščiusios prigimties pagavų ir prislopinto sąmonės rūką, jis neaiškiai jausdavo, kad jis ledė kažkokią pabaisišką jėgą – Mėgindamas apsidairyti ir atitraukti savo žvilgsnį nuo blausios ir niuriaus prieblandos, kurioje šliaužiojo, kiekvieną kartą jisai susiaubu ir įniršiu matydavo, kad viršum jo, neižvelgiamame aukštyje, grūdasi, telkėsi, griausdinasi, stačias kardėmis uolomis kildami aukštyn kažkokie grėslus ir baugus daiktų, įstatymų, prietarų, žmonių bei įvykių kalnai, kurių kontūrų jis negalėjo žiūrėti ir kurių masė kėlė jam siaubą. O tai buvo ta didžiulė piramidė, kurią mes vadiname civilizacija. Šioje beformėje judančioje krūvoje jis įžiūrėdavo vienur kitur, čia visai šalia savęs čia tolumoje, nepasiekiamuose aukštumuose kažkokią aiškiai apšviestą grupę arba atskirą figūrą. Prižiūrėtoja su lasda, žandaras su kardu, arkivyskupas su mitra ir labai aukštai, lyg saulės aureolės apsupta imperatorių su akinamai žėrinčia karūną. Jam atrodė, kad šis tolimas spindėjimas ne tik neišblaško, bet priešingai terština jį gaubiančios nakties tamsą, daro ją dar nikesnę. Visa tai įstatymai, prietarai, įvykiai, žmonės, daiktai sukausi lietai viršum jo galvos pagal komplikuotą ir slėpiningą tvarką dievo nustatytą civilizacijai, trypdami ir triuškindami jį su kažkokiu ramiu žiaurumu ir nepermaldaujamu abejingumu. Sielos kritusios į pačią neganto gelmę, nelaimingi žmonės pasimetę pačiame žemės skaistyklos dugne, kur jau nepažvelgia niekieno akis, įstatymo atstumtieji jaučia visą žmonių visuomenės lėgimą, tokį greislų tiems, kurie yra už jos ribų, tokį baisų tiems, kurie yra apačioje. Tokioje būsenoje Žanas Valžanas atsiduodavo savo mąstymams. Ir kokia galėjo būti jo mąstymo esmė – Jeigu soros grūdas patekęs į malūno girnas, galėtų mąstyti, be abejo, jis galvotų tą pat, ką galvojo Žanas Valžanas. Pagaliau visa tai tikrovė, pilna vaiduoklių, fantasmagorija, pilna realių būtybių, ji atvedė į tokią savotišką vidinę būseną, kurios beveik negalima žodžiais išreikšti. Kartais pačiame katurgos darbo įkarštyje jis sustodavo, imdavo galvoti – Jo protas, labiau subrendęs, bet ir labiau sutrėkęs negu kitados, keldavo maištą. Visa, kas jam atsitiko, atrodė absurdiška. Visa, kas dabar jį supo, atrodė neįmanoma. Jis sakydavo savo, tai sapnas. Žiūrėdavo į prievaizdą stovinti keli žingsniai nuo jo. Prievaizdas jam atrodydavo kaip vaiduoklis. Staiga tas vaiduoklis jam tvodavo lasda. Regimasis pasaulis jam bemaž neegzistavo. Beveik būtų galima pasakyti, kad Žanui Valžanui nebuvo nei saulės, nei gražių vasaros dienų, nei giedro dangaus, nei vėsių balandžio aušrų. Tikrai nežinau, ar buvo kokia prošvaistė jo sieloje. Pagaliau, rezumuodami tai, kas pasakyta, ir darydami iš viso to išvadas, jeigu tik galima iš to padaryti kokias teigiamas išvadas, mes tik tai konstatuosime, kad per 19 metų Žanas Valžanas, romus medžių karpytojas iš Paverolio, pavojingas katurgininkas iš Tulono, sunkiųjų darbų kalėjimo buvo taip suformuotas, kad dabar jo polgiai buvo dviejopi. Pirma, jis galėjo padaryti staigų blogą polgį neapgalvotai be nuovokos instinktyviai, lyg keršydamas už pakeltas kančias. Antra, atlikti blogą veiksmą, svarbų, rimtą, iš anksto apgalvotą ir apsvarstytą, pagrįstą klaidingomis idėjomis, kurias gali išugdyti jo nelaimė. Jo samprutavimai prieš darant veiksmą pereidavo tris vieną paskui kitą sekančias vazes, įmanomas tik tam tikro sandaro žmonėms – samprutavimą, valią, usispirimą. Jie kurstė nuolatinis protestas, sielos kartėlis, gilus pakeltų neteisybių jutimas, pasipiktinimas net prieš geruosius, nekaltuosius ir teisuolius, jeigu tokie egzistuoja. Visų jo minčių išeities taškas, kaip ir finalinis taškas, buvo neapykanta žmonių įstatymams – toji nepykanta, kuri, jei kokiu nors išganingo atsitiktinumo nesustabdoma pačioje pradžioje, ilgainiui virsta nepykanta visuomeniai, paskui nepykanta žmonių giminiai, paskui nepykanta viskam, kas egzistuoja ir pasireiškia neaiškių, nenutrūkstamų gyvuliškų siekimų kenkti, vis tiekam, bet kuriai gyvai būtybei. Kaip matome, pasas nebe pagrindo liudijo, kad Žanas Valžanas labai pavojingas žmogus. Metai po metų jo siela vis labiau diržo, pamažu, bet neišvengiamai. Sukempėjusi širdis sausos akys. Žanui Valžanui išeinant iš katorgo sukako 19 metų, kai jam buvo nuredėjusi paskutinį ašarą. Jūra ir tamsa Žmogus jūroje. Tai kas? Laivas nesustoja, vėjas pučia – Šis niurus laivas turi savo kelią, kurio jis priverstas plaukti. Jis ir nuplaukia. Žmogus dengsta vėl pasirodo, panyra ir vėl iškyla į paviršių, šaukiasi pagalbos, tiesia rankas, niekas jo negirdi. Laivas, uragano purtomas, visą dėmesį sutelkia į manevravimą, matrosai ir keleiviai jau nebemato skestančio žmogaus, nelaimingo jo galva, tik tai mažytis taškelis nepriepiamoje bangų didybėje. Jis desperatiškai šaukia, bet jo šauksmas dengsta okeano gelmise. Kokia baisi pamėklė jam atrodo šitolstantį burė. Jie žiūri ją beprotiškų žvilgsnių. Burė tolsta, ji blanksta mažėja. Ką tik tas žmogus dar buvo tenai, priklausė ekipažui, vaikščiojo denyje draugė su kitais, turėjo savoje oro ir saulės dalį, buvo gyva būtybė. Kasgi jam dabar atsitiko? Jisai paslydo, nesusilaikė, parkrito, viskas baigta. Jis atsidūrė baisingoje vandens prarajoje. Jo kojos nebeturi atramos, viskas menga po juo. Bangos vėjo suplėšytos ir sudraikytos, apglėbė į savo grasių glėbių. Praraja jį neša subdama, bangų skiautės taškosi ties jo galva, nežabota Vilnių minė spjaudo į jį, neregimos keurymės nori traukti jį, kas kartą, kai jis pasineria, prieš jį atsiveria bedugnės klidinos tamsos šleikštūs nežinomi augalai pagrebė jį, jam suriša kojas, traukia su savimi. Jis jaučia, kad susilieja su pragarme, tampa jūros potų dalimi, vilnis jis vaido vieną kitai, jis geria kartėlį, įtūžęs okeanas inirtingai jį skandina, begalybė žaidžia su jo agonija. Atrodo, kad visa ši vandens masė įkūnita nepykanta. Ir vis dėlto jis kovoja, mėgina gentis, mėgina įsilaikyti paviršiuje – stengiasi plaukia. Jisai šis vargšas padaras, kurio jėgos taip greitai senka, kovoja su tuo, kieno jėgos nieko met neišsenka. O kurgi laivas? Toli. Vos duluoja bliškiuose horizonto patamsiuose. Viesulas siaučia, putos jis maugia, jis pakelia akis ir mato tik tai balzganus ir švienas debesis. Merdėdamas jis dalyvauja neapsakomame jūros patrakime. Jisai šios beprotybės auka. Jis girdi žmogui svetimus garsus, kurie atrodo sklinda iš kažkokio nežemiško, baisingo pasaulio. Panašiai kaip angelai plevena tie žmonių širdgėlomis, taip debesise skraido paukščiai, tačiau kuo jie gali jam padėti? Jie skraido, gėda ir sklando danguje, o jisai, jisai dūsta. Jis jaučiasi palaidotas tarp dviejų begalybių, okeano ir dangaus. Vienas kapas, o kitas įkapis.